Аллаһ тере, әл-хай, әл-ҡайюм. Үҙ мәхлүктәренең тереклегенә һис туҡтауһыҙ дауамлыҡ биреүсе. Ул тере, уның үлем сифаты юҡ. Уның бар булған тыуған заманы, башланған нөктәһе юҡ. Һәм үлә торған ваҡыты, бөтә торған аҙағы ла юҡ. Ул мәңгелек. Уның терелеге бөтә яҡлап камил һәм төрлө етешһеҙлектәрҙән камил. Уны йоҡомһорау ҙа, йоҡола алмай. Көсһөҙлөк һәм ҡартлык кеүек кәмселек сифаттары юҡ унда. Ул тере, уның үлем сифаты юҡ. Тап шуның өсөндә инде. Тик Аллаһы Тәғәлә үҙе генә илаһлаштырыуға һәм ғибәҙәткә лайыҡлы зат. Унан башҡа бер кемдең дә ундай хаҡы юҡ. Аллаһы Тәғәлә бит әйтә: وتوكل على الحي الذي لا يموت һин үлмәй торган гел тере булганга тәвәккәл ит ә үлә торган тереләр яки был дөньяла яшәп үткән үлеләр халыкта таралган төрле әүлияләрҙең ҡәберҙәре йә булмаһа таштар ағастар шишмәләр кеүек йәнһеҙ әйберҙәр улар инде саң бөртөгө саҡлы ла ғибәҙәткә хаҡтары юҡ Уларға табыныусыларҙы ғайыпләп Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Валлазина яд'уна мин дуниллаһи ла яхлуқуна шай'ан ва хум юхлaqun. Амватун гайру ахья'ин ва ма яш'уруна айяна юб'аthun." Аллаһтан башҡа дуға ҡылған ялған илаһтар һис бер нәмә барлыҡҡа килтерә алмайҙар. Улар үҙҙәре барлыҡҡа килтерелгәндәр. Үлектәр бит улар тере түгелдәр, һәм ҡасан тереләсәктәре тураһында ла белмәйҙәр. Шуның өсөн ғибәҙәткә бер ҡасан да үлмәйәсәк тере зат, ул ғына лайыҡлы, һәм ул әйтә: Уны йоҡомһорау ҙа, йоҡо ла алмай. Шулай уҡ әйтә: "Хуәл хайю ла илаһа илля хуа фадъуһу мухлисина лаһу-д-дин. Алхамдулиллаһи раббил аламин." Ул тере, унан башҡа хаҡ илаһ юҡ. Ихласлыҡ менән уға дуға ҡылығыҙ. Ғаләмдәр Раббыһы Аллаһҡа башҡа нимә генә булмаһын, ҡасандыр бөтәсәк, юғаласаҡ, үләсәк. Был турала Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Куллу ман алейһа фан, ва ябқа ваҗһу раббика зул җалали вал икрам." Ер өҫтөндәге һәр кем юҡ буласаҡ, һәм Раббыңдың йөҙө дан һәм хөрмәт менән ҡаласаҡ. Шуның өсөн ҡасандыр юғаласаҡ мәхлүккә ғибәҙәт ҡылыуҙың һис бер мәғәнәһе юҡ. Аллаһ алим, бөтә нәмәне белеүсе. Уның белеме бөтә яҡлап та камил булған айлым. Ул нимә булғанын белә, нимә буласағын белә, нимә бар икәнен, нимә юҡ икәнен. Әгәр нимәдер булһа, ниндәй булыр икәнен барыһын да белә. Уның ғилеме алдынан ғилемһеҙлек, белмәгәнлек, наҙанлык булмаған. Үҙе мәңге булған кеүек, ғилеме лә мәңге булган. Ул мәхлүктәренең элекке тормышын һәм киләсәктәрен белә. Ягъламу ма бәйнә әйдиһим ва ма хальфахум. Уларга кадәр булганды һәм улардан һуң буласакты ла белә. Ул кешенең уйларын белә. Ягъламу ма фис самавати вал ард ва ягъламу мә тусирруна ва мә ту'линун. Валлаһу алимун бидати Һеҙ йәшергәнде лә, асыҡ рәүештә ҡылғанды ла белә. Һәм Аллаһ күңелдәрҙә булғанды ла белә. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أنفسكم Белегеҙ, Аллаһ һеҙҙең күңелегеҙҙәген белә. Уның ғилеме бөтә нәмәне солғап алған, һәм ул һәр нәмәне تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Ысынлап та Аллаһ ул гына һуңгы сәгать тураһында белә. Ул ямгыр яудыра. Әсә карынында яткан баланың ирме, кызмы икәнен белә. Һис бер кем иртәгә нәмә каланырын белмәй. Һәм һис бер ян ияһе ниндәй ерҙә үлерен белмәй. Ысынлап та Аллаһ белә, хәбәрҙар. Ҡады алимна мә тәнҡусул арду минһум. Беҙ ерҙең уларҙан нимә алғанын беләбез. Алла кешенең тәне ергә күмелгәндән һуң ҡорттар ашағанын һәм уның тәне сереүенең ниндәй осорға еткәнен, нимәһе ҡалғанын белә. Ул бөтөн нәмәне, асыҡ эшләнгән һәм йәшерен эшләнгән эштәрҙе лә белә. Был турала ул әйтә: "Ва я'ламу ма тусиррун ва ма ту'линун" Һез яшергәнде лә һәм асык рәвештә кылганды ла белә. Ул был дөньяла кешенең күзенән яшерелгән гаип нәмәләрне белә.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 Ulardı fakat ul gına bile. Qurula hem بلغن bulgan nemelerdi ul bile. хатта yaprak da onun bilowi menen gine düşe. Ul bütün mahluklar turahında bile. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ Hem biz sizin üstünüzde yeti kat kukti barlıkka kiltirdik. Hem biz mahluklardan bir taraf tugil Минең Раббым яңылышмай ҙа, онотмай ҙа. Уйлап ҡарағыҙ, ер йөҙөндә һәм күктәрҙә күпме мәхлүктәр йәшәй. Ә Аллаһ шуларның һәр береһенең нимә уйлағандарын, нимә эшләргә теләгәндәрен белә. Унан башҡа ошондай сифаттарға ия булыусы бармы? Әлбиттә, юҡ. Тап шуның өсөн Аллаһ үҙе генә ғибәдәттәргә лайыҡлы һәм ул әйтә: "Иннама илаһукумуллаһу الذي لا إله إلا هو وسع كل şeyin ilme. Dürfükte hezzen ilahıdır Allah udegine. Ondan başka hak ilah yok. Ul bilimi minen bar nemeni Ғайып нәмәне лә, асыҡты ла белә. Ул рәхмәтле, рәхимле. Аллаһ ишетеүсе, Сәмиғ һәм күреүсе, Әл-Басир. Уның ишетеүе һәм күреүе һәр етешһеҙлектәрҙән камил. Һәм уның был сифаттары бәлки уның барлык сифаттары ла төрлө етешһеҙлектәрҙән саф. Һәм ул субханаһу ва тааля үзенең мәхлуктарына оҡшамаған. Ул әйтә: "Ләйсә камитлиһи шәй ва хуа ас-самиъул басир." Уның шикелле бер нәмә лә юҡ. Һәм ул ишетеүсе, күреүсе. Бөтә нәмә уның ишетеүе һәм күреүе аҫтында. Ул һәр мәхлугының сығарған тауышын ишетә. Ул бер туҡтамай, төрлө телдәрҙә һөйләшкән кешеләрҙең һәр береһенең һүҙҙәрен, ялбарған доғаларын айырым асыҡ ишетә. Һәм уларҙың һүҙҙәре бер-береһе менән буталышып, аңлашылмаған хәлгә килмәй уның алдында. Ул һәр бер мәхлүкте айырым асыҡ итеп, бөтөнөһөн бер юлы күрә. Ул ҡара төндә ҡара ҡырмыҫҡаның ҡара таш өҫтөнә ипләп кенә баҫҡан аяҡ тауышын ишетә һәм күрә. Ул беҙҙең etiştirdiğinden bir kim bir kayda kasa almay. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Allah'tan korkağız hem biligiz. Allah sizden nime işleganigizni kure. Şulay ok ul ayta. أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ әллә без уларның серләрен һәм яшерен кәңәшләрен ишетмәй дип уйлайдармы? Һәм дә әйтә: "Сава минкум ман асра ал-каула ва ман джахра би, ва ман хуа мустахфин бин-лейли ва сарим бин-нахар". Арагыздан үзен яшергән кешелә, үзен асык әйткән кешелә һәм төндә яшеренеп, көндез асык эшләгән кешенең эшләре лә уның алдында бер тигән. Ҡөрьәндә Аллаһ Субханаһу ва Тәғәлә күп тапҡырҙар ялған илаһтарға табыныуҙың ялғанлығын фаш итә. Ҡөрьән Кәрим һәм башҡа мөҡәддәс китаптар, шулай уҡ пәйғәмбәрҙәр тап шул маҡсат менән ебәреләләр. Улар ҡолдарҙы фәҡир, меҫкен ҡолдарға булған ҡоллоҡ тарлығынан, ҡолдарҙың бай, ишетеүсе, күреүсе Раббыһына булған ҡоллоҡ иреклегенә сығарыр өсөн ебәреләләр. Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Иҙ ҡала ли абиһи я абати лима таъбуду ма ла ясмау ва ла юбсиру ва ла юғни анка шайъа." Ибраһим алейһиссалам путтарға табынусы атаһына насихат әйтеп өндәшә. Атайым, ни өсөн һин бер ни ҙә ишетмәй торған һәм бер ни ҙә күрмәй торған нәмәгә һәм һине бер нәмәнән дә ҡотҡара алмай торған нәмәгә табынаһың? Ҡул атәғбудуна мин дуниллаһи ма ла ямлику лакум дарран ҡарата файҙаға ла, зыянға ла хужа булмағанға Аллаһтан тыш табынаһығыҙмы ни? Ә бит Аллаһ ишетә һәм белә тип әйт. Аллаһтан башҡа кем генә булмаһын, уның фәҡир, тәрбиәһенә мохтаж мәхлүге. Кеше Раббыһының белеменән һәм уның ризалығынан башҡа бер ниндәй файҙа ла һәм бер ниндәй зыян да күрмәй. Ул йәшерен эшләнгән һәм асыҡ эшләнгән эштәрҙе күреүсе, үткәндәрҙе һәм киләсәкте белеүсе. Тик ул ғына был камил сифаттарға эйә. Тап шуның өсөн ул үҙе генә ғибәҙәттәргә лайыҡлы. һәм ул әйтә: "Ин тад'уhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Әгәр уларга ялбарһагыз, улар һеҙҙең дуғаларығыҙҙы ишетмәйҙәр. Ишетһәләр ҙә яуап ҡайтармаҫтар ине. Һәм ҡиәмәт көнөндә һеҙҙең тиңдәш тотоуығыҙҙы улар инҡар итерҙәр.